D'abord, je pense que la décision de Christiane Taubira euh, était attendue, presque inévitable, compte tenu euh, des de ces Lehenik uste dut ezinbestekoa euh, zela Christian Tobijaren erabakia, ekidin ezina zela, naziotasunak entzearen inguruan zituzten desadostasunak ikusirik. Par Aldiz, ezinbestekoa da bere ordezkoak jarrera bera ukandezan bake bideak defendatzen duenarekiko adibidez. Euh, bake euh, bidea... Bake prozesua aitzina joan dadin lan egin beharko du, beharrezkoa dugu Frantziar eta Espainiar estatuek ulertu behar dute. Il faut que le comprennent. le Pays basque a besoin d'être tout à fait dans la paix. Et une des premières manières, un signe fort, c'est évidemment de rapprocher les, les, les prisonniers de leur famille. Keinu azkar bat presoak beren familiengandik hurbiltzea litzateke. Hurbilketa eman behar da familiak elkartopa daitezen eta ez daitezen Frantzia osoa zeharkatzera behartuak izan. Puis se retrouver que les parents soient pas obligés de traverser Presoak epaituak izan dira, ez da arrazoin bat kondena bikoitza ukan dezaten. Objet d'un jugement, c'est comme ça, mais c'est pas une raison pour qu'il a une double peine.